Чун патенчи сымақсем. Тухтарба селіме хушинчи юраду кунрангун үссе байылсе бычы. Весем халінде пірнебірі ирин кашын курмасырда чытаймашы. Мінледі бұрин шитмен бұқыда шидерзе, терлі әшпе салдав дупса, час-часақ пірле пулса калашашы. Весем пір-пірне хизепленіне селимен амышы десізет, шамрықсене хаяр сунмаш был шүлесене кура шавынбек Тұқтар Тухтар хойне хой паллайми улшынса кайры. Тинех күн жүл илеме килсе жетірі. Халичен шындан хой именсе тұрағанскер, шамрық әмірінче селимерен ұрық бір хербеде шапла күжа күшін тұрса шивық қалашман. Ял яш кереме херу праше пәрбәрімбе савышныне, тунзықланыне, күлешніне, тарықныне ним чухліде пілмен марбыл. Унын хойенде шалмайлы шуғысен болны, ытызем калашнине де илкелене, хой шабақта херзене савза курман. Камада білін юратса парахас кымылы бұрансан да, бұданныбе аяқалла бұрынны. Шанчықсыр шуғышым хывыртырақ маныштыр дезе, мінледе бұлін әштітні. Телейсір талық кәдюшін шыби, бек шапла бұрат дезе күренмесір келішіне. Селеме унын пурны шулне шудатыры. Она була бұл хал әнде танды шамыр кесенчен имензеді маст, сомақпа ұлмашынма бұдан маст, хойне хали хинжен темеже ғутпызықрақ байхабат келсегенен туйса, әшлене чухне де ұвына білмест, ұйхи шыпчығын небек. Анжақ шавада мариха чихақлы, чихақлы был, ялды чилайы э, хер селиме, она чундан вардан савзадыны. Бізен икішінде әмежізен беш ұқышызен піреш келгелеші, каласыма кезем пірбек тубынашы, үлемхи пурнышине де бізем пір күшпа бұғашы. Тухтар малашнехи пурныш берге халичен шуғышласа таман екен, күн ирдете ка ердет, шәне күн жидет. Пақсан шав күнзем кашсем пур де пірбек дейін сиввипе те ышшипекына улшын задырашы. Віземде шулзерен пірбек пулаган семех тетші тухтар халичен. Апла марикен, кашни иртень кунын хойен уйрымлыхе бур. Кашнинчех шене шухышта шене туйым сизенет. Бізене тубасы чималдан хавандан келет. Епле выл шамна пілмен бара. Шамрык әмірте преде келеденежі, хыжан да болен лайықрахиде тухтар тинех шақсем жинжен шуғыштаза пы шавырмады дінжі. Тенжере хавна саваган пурчух пурынма пияван икен. Андив, кашсем канышсыр ирчер, бізем бұрбірех ыры, андив, хашчух пажырғана сиде болдыр, валда пурныжа тулденрех таваган хвад икен. Тухтарда селиме уменше парымламар, парнешін парне бұлдыр десе, былына арча дузапачы. Мінле лайық арча туре хатада. Пәр турат күшсір чарыш хамисем суйласа тупре, кубы спек яныраса хамисем. шүхетсе саваларе, пәррин çумнете принеши чух ништа пәр ер, пәрр шәві хавармары. Арчине тул енчен иебе бе таладады таладады кебе хурын хуппи ярса біретне шыупа сырларе. Хевел шинче херсе пижехтерже. Шавынбек чапла парнешін каш кашсақ кайры. Шүтлесе сымақ хускатны майвал, тухтар пұрбіре хой манныне туйса, шак арча манын кынамар, иксімір валиде пулмасши, тесе де хучы. Ондан хой жапла жэнь хой бытанса херелсе кайры. Шуклы пурлы ыража вырза бәдересі шерке пызык терт мар. Пар шапса кайны бізем чазақ шылса бұштар жеш. Тебір хирде бара ыражы лайығақ бұлнычы, анжақ унда курык ытларақ бұснычы. Тимрукпа Ильяс кілде дұртарны селиме бе тұқтар, піргаз шамыргізембе бірле, ұтызем патнеде тыры вырма керішсе жүререш. Піррехінже шапла кашхине бізем хирден пірле Яла кірсен үштішік ұрамнелі пырынчыште тұқтар тіліне шитсе чарынчыш. Шүр луна күнда құрса қаваратна ұйтра тұқтар. Теммар, пұр берек киле қаймалашке, ұран әрінде етедесен құрын барды аныне бұрма қаймалла. Манын асшы, дере тұқтар. Хыжан қаймалла дереш, пілеймерені. Вырысла абат тілінелі үвін марины баян. Ывынма деден. Санба бірне чух, әшреде әшленебек Сайде акаба калашмарыны мен шуғышлат был, шыппын ыйтры тұқтар. Селеме күже йылгыш ленчі. Анне хириш бұлас бірі аттебе демлі калашмалла шавындан аванмар. Шамрыксем тар бұқыда шуғыша гайзады жеш. Элендей ғыда үкіде кірдеймеші уна үйтірі тұқтар. Чынақта аса елчі селеме, бұл пирен худа кіредек, еншен шавна сестерейсен. Тухтар, мінле тума бұлашы жақна. Пірейместіпте куша күжін қалашма имен деп. Чимға тұқтар, хебірдесе пықры селиме. Тедебе малдан анне қалашса пықтыр, илгетне, бұл ұнба қалашма чілкеші дерет, хамыр телейрен ойырасшын бүлміш візем. Тұқтар асын сыбларе, селимене дингерже. жын кына савадып дедін жимана те ыйса, те ғый шуғышне пәлдерзе каларе тухтар. Унын чибер сонарынже әмсір тарығу да пажырхану сизенже. Курадын, бүрдем ерім начар, мулым хулым шук, хушапақ та чәрюшін юрададып тухтар. Унран пысык мул, кирлемар бире, шабламари чынах. Шин ына пәлмес жав, шин пілейменшін эбір айыплымар, хамыр пілетбір. Ну, шиде ун бирге калашса киле каймалла. Пәченех ярамжи, чын каладып, сана нихшан да пәчен мәтім, алы бешін шеклесе жүреттім. Селиме шамалдан кулса илчі. Пәченех каям, шын темгалі. Візем уйрылчыш. Тухтар ына кушран жухады чен пықса сатры. Селиме ярынса утать, утнымай пірмелі аргізем ширешінчебе хумханашы келне щитне жіре пюртре амышы хайгыначы. Абатланны хушыра теттем болса жетірі хая шутмарыш. Селиме паян мменнле ішлені шинчен тіллен баллын калазапачы. ундан бара мінле де булин шымыл тупса, паян хойзем тухтарпа калашсададылны шуғыша білдерешін бүлчі. Анчах ына тюрренех пушлашын булмаре. Анне тере бұллапкын. Шамырк чухне эсерде керешсе бұрма жүрене әнде. Шүремезір, бұян шынсен бір. явлық туян малық та бұлін әшлесе келер тетчеде кукаму каяттымыр, педю куккубай иксемір әрні-әрні бешін әшінчен таврынман, шапла бұлмазыр. Аттебе бірле бұрма шүремен бұл бірреде. Әшлесе әбір үнчүхне ют ялсенче де әшлені, ашуна күрніня стумастып. Мажарланы ченде курман темесенче иға, Хой курдым дете эбі хам астумастып, пирен вахатра херім, он бірге хамыр шуғышламан, шуғышламада юраман, атя не шуғышланы. Бұл мінлі ачадух мене селиме тешмірде чыға. Эп анне, унбек машырланма келешес шукпул, тезе хучы бара. Хавандан гына тетне, шамыр чух эбі хамда шапла бүлгенечі. Эбе кайсан да самны шынна кына каяс тухтара асна иледен бұл, шавын бирги каладыны хайса ыйтры амышы. Пүртреттеттім, пәрбәрін келеткі гына палырад, хутран сетрен күш елдырдатныне ұйырса бұлад. Шавын пирги каладып анне, шын мар есі она хывақ. Шынны начар демесі бебі, херен хутне кереспек амыжы майыбен сывлы шавыржы. Пәрте хурламасы бұна херім пуш сыбы булсан, пурныш пуласа да шанадып. Ажуна үгеде пульме пульмеде деп. Он бакалашманшке хапірреде. Шук-шук херем, она үгеде кірдеймесе худа біледін. Шак эрнері бұл ахалде тем ытла салғулланчы. Хабаслана скевді те пулатпе хоен, шавындах лаш сывласа илетте, пүшне сыңсе сакшине ларать. Паян, ау каллех, Ошикне бусарма кюршесем патне гайры пулмалла, килди эшіне де алы бұртми пульчетет. Сывлығу тәрісті келехи, тезі итрымда пәр сомақ қала масыр тұқса гайры. Бұл салғуланыне әбіхамда асыр харымға, тері селиме. Энер шапла апатланығы үшін чашық шыпала бұштарадып та, курман бектемле хурлықлан бұқнан дуенші, бе чәргүшіне шат шапса кардышнелле дұқса кайры. Тем чухлай мазрах юлдым. Мән бұлдырачам, пүртларда сетпіршкегі шал, шабы шуғыштаттарад, шулесем йывыр, тыррине авжергелі бұштараймарымыр, юратха, ялда сен бұр, ажына кетмелле, бұлыштадыма бұлны. Анне, енченде аттебе, тедене калашма ұйтса бұқсан, бұл атте бұл. Селиме тататем каласшынчы, пүленчі. Эпи чухне вăл хăй амышыпе нимен пыдармасрах калачать, кунбирге вара ăна тем бадандарать анчах калашмасан та юрамас тесе шуғышлары вăл баян. Калаш тарасах иледи занын ыйтрĕ амышы. Каштах çарынса тăрсан çапла хушса хучче. Çамрышкеес, ун бирге халех шухыштытмасан та херем. Шуғанне, анне эпе васкатса каламастып, Санумында улдавлы пуласмар денебе гынасы махыма Тухтарбек ырышын ялда да шукпек туйынать, ур хеп негам енне де шаврынса бұхас шук. Амышы аннанатха херен шукышне, мән де селиме унын херешке, амышы де хой ачине телей сунмазан кам Элендейбе хой калашаса татса білдермері бұл, Ошынче вара шак кунсенчех ывылсемне курма Шамрықсен хутне кірзе калашма шуттытре. сем. Шеркей ахал чухне кун сиктермезір денебек шілі батне келгелесе каяганчы. Халі ағы бейші кунда иртір булас, шаплах келмере. Элендей ингіші калашны хышын хой самах хускатма шутламаре. Эше мэндесен де палырт масырдар тумалла, кувыл селимеренде де да тухныбек ан булдар. Селимебе тухтар пірле пуластени хойне калама жүк келешірі. Тухтар әшлеме юрадаганскер, вайбити де чебер, унбекшинна ялда хизеплемесен юрамаст, тедешінде хирешседі масалдап жүк. Пурлыхи, пурлых вал сывлых мар, телейесен бұлзан, пурныш майлашынарақ тұрзан, пәжекен-пәжекен онада бұштарма бұлад. Енчен бізем мошарланзан, Элендей хойдевесене пәртиха үсерзе паны бұлетші. Шеркей шәллене гурманны тавады кун иртре. күн хіне бал элендей патне бүйчі. Тем ытлап пәтсе кайны хой, шурыхны, элендей шавна питчеше пүрде кірсене қазырғары. Шеркей хойын шәлі өменже, шивырайми булдым, ұйхым бешет, ошым баргат, тезе тюрре Шапла әнде был, шиннан әшлемелі, әшлемелле, вағажыбе қанмалла, онсырын депле ұпырын сывлықна. Шеркей пысык әш қадалшын икен. Шуле йывырдара келсен де, урыхран киве бұрын бұрынма шәннене шәннене лартма дәд. Барман пирги усалукпа қалашса пықны иккен қасса қыларсан юнерей хүгет. Киве пюртре пурынма шугенде валшаплах варманне ютшин мар элендей хойде пулышны пулечче. Элендейін мышыре несихва седел жіне сара салартре. Ачисем хамбик печегеже тебелде шин бұржухне візем курынса хаймашы. мазыр тере элендей шеркейбе калашсаларны май шаллуна шанмасан епле был, шичі ютағайса пұш шапмастын, варманне хышанкалара седен. Хура кербе касса хадырлебір, Хабартланчы шеркей, шуна шуле үксен, турттарса кыларма майлы пулать. Эсі теде хура кергунне шидичинех амгет. Вырса шапса пдерне, пушынны эше вараха ямаламар, шиде скунсенчех, пірле бір илдетне, варману ышта булать, теке хышынче туяндымынде, укшине де барса хутым, пір аңқы туяндымда, үйвіші иге пураранда ирдеттеші, хам кайса Укша жүкте тіншімари апла. Юнештергелерім ха майы бен. Тилян кебе бірман туянмалығақ юнештерме, шымыл марғавыл, шынна күшіндан бұқтармастан бұлсан юрат, пидехшан мазыр бұққаласы илче елендей, чымбақ тұлдарыны сыра күргене тедішне сінзе. Тем ябала сутмарын бұл, сутма деден, лашама сутма бінде, мен сутмалли бурманын. Вал жапла, деде майне килдерден болзан матур, ішсе бар. Незихва пәрчін мезір итлетвізен ссымахне. Вал пиде худшын закаймаст калашыва. Седел жіне таварлана жулардре, халешеш тацагилне хаярва ежел сухан хуче, шагыргасре таварлардре. Пурны жүк аятте де, ажузен пысыкланчеш, тимругу хавна булышать, селиме, итле, мен калам еп селиме Шеркей эшсе яман кургине чине лартре, хой шаларах сикре шәллине тинкерзе бахре. Мен калашынес селиме бирги, ыйтры был тәленнебек булса. Теде шан мана, малашны малашнихи шабине. Тем ынланаймастып хасана шыллым, ынланма кирле демар, селимене тегех пәчі хиража демебір, хой бирги хой шуғышлама білеген шин, білесі вехкізен, Эбі онын евчи булны бұлытым, ақ тамаша. шеркей делі хұшшинчен тұқса, таза урайтарық уткаласа жүлеметідінші. Элендей челем чырцеячы, үзіргелесе илчі, кала сымахне шиінчех калаймазыр аллызембе сулгалары. Эслар лар сідел чын каладып сана, евчи хам бұладып. Селиме шамырха, халихун жинжен шуғышламада керлемар. Эс піргунда манатем асындардын, асындарса мартеде, қаларым, сымақ сымағы жинедачы элендей. Шеркей каллех седел бірзалар жа. Хамырда шамырық болны, несих вава иксімір савзамы шырланны, селимене де шағынбек бұрын Шеркей енчен енне пыққалары, пүртре ұтлашы шын жұқ, жіне чавзалан завыл элендей патнерек де сымахесіне шыл бидір сырғындарза шаппын гына шапла үйдірі. Езі бара шыллым евче бұлса, кам яжібе ұрыз Качи пит бер, шаба хамыр бекки, хешук жүккішін андарық бірне бере юраса хисеплені керлі. Шухас елемен унбекки, алыня сүлжі шеркей. Шуха дедін, бұр, камбыл, шеркей хойне жылба сапны бек сікседіжі, седел хушинчен тухре. Эс шаллам мені ергене пәзі қалашатна, е шут айы хіремесленчі был. Эс ларғалар итле мансымаға. Анчақ шеркей ларма шутламар еде. Машқыланы бек қынамар хортны бек туйынчы она. Тухтар, кедю ажи, ун патенче эшлесе пурнакан таржы, вăл селемене кучран пăхмах ималламар, ыçтан бұл шеркей кәрюжі пулма пулдарать, шагын пеккине илсен ял халыхе мен кале, шәллі ыры сунса каладып тет, ыранах варман кыларма пулышма бұрадып дед, питех хирлі пул эппин сан пулышни шавнбек мышкыладан пулсан, шин мар вылықта жерсе ярас пур, шуғышлары бұл. Таржы валманын, илдетне ес, илдетне ес, тарықса қайры шеркей. Бұл темшін сүделі батне бычы, элендее бұқыры, бұқры, незихвана бұқса илжі, Ундан хывны шелепкине сакшине шылі шәллі жән алыға шалтлаттарза тұқса қайры. Элендей тем калашын бұлса чәнче, шеркей яхын неде ямаре. Килнелле шул хыттыбех иртрежи, қой шавнада Таврынсан пюртне шиллесін кече. Куже урмышны бек ундалла-кундалла бұғад, пичі мардыне пат-пат херлі панчы шапны, сымза жунатты канышсыр чатрен келет. Сайде хоян убышки темінне була шилленіне шиінчіқ тешмірце илчі. Ун был немінде маре. Пәтремер карчык, тавалза житне сывлышне, еврын чавыржы шеркей, тінех ялгулды пулса тадамар икен. тада, Хутне креспек каласа захоча сайде, пажырханны май типшым аллысене пір-бірімбе чымырдаса шылгалан бектуре убышки умне пырсатычы. Каллех мэнде булин ингек үкмері пүлшке, Ингек рэнде харуша, шаллам чухле шаллам бире, епле мышкыллать, Шилендер Шилендермерін бұлына мэнбеде бұлін, кам, ебеи, черне хури чухле хаяр сундым булинь, Шеркей хойменшін шилленнин салдавне шаплах тюррен пәлдереймері. Селемеішта, чэнзегірде сына. Тезе кышкырса парақсан жеш, сайды онын тарығывне тюррен тавшырса илчі. А міншін шеткелене диккен, апладық пақшара кантыртадаган селемене чэнзегірі чен чэнменні лайық, тезе жұтлары был. Ивыл семтем каласа хортмары пульдеха шыбырдыца урайна шалабышлары сайды. Эс пәлместен, эс амыш пулсан да нимен чухледе пәлместен. Эх, яв ев чекерешет, херне тұқтар барашын. Сайде васкавлын урайшылса бідержі. Шеркей әнде селеме бірге ареме хойпеге шилленсе гайдезе шутланычы, анчах сайде пажырғанны ним де курынмаре Селеме шамрышкеха, бұғыжы житсен шуғышлама әлгәрі бірі, күш хываган шынна шиленер марінде, ұншын шиленмеші, үлімрен хамырақ күрі бір. жебе мар мағы, тере шіркей, шыдықлы шаршана шырде вұрттармешға, еп шакна еп тухтар епле хойса илешне мана мін тілендерет. Мін бара, он батнелешев ғаржы сайде. Селиме қойды шавна сават бұлзан, шуғышласа пықмада бұлат бұл, пірек Шавы кеті жейі, Эсте бізен Теге хойне чарзат райман шеркей сайдене шапма десех алдыне сул саячы, арме сак шинелле Шыбақ шав пюрде элендей келсегечі. Аллу ирекрейім, шапма білмесене стеде. Кышкыр саячы был кірсенех. шапма шона, элле врендеми аллам ахалде кешітседірать. Шеркей тенгел жіне хал сыррын кайсаларчы ингене пюрні беандек. Хывна осагырце хыварып, илтрене пілне шавна. Элендей тедеші патне бірсаларжы. Ме шлепкіне, ман падымра манса хыварны. Шлепкіне манаган пүшнеде де манма пултарать. Урхан хиреш, уссы жук. Сайде шекленші, күшне шылчы, тусны яблыкне түрлеткелері тебелелле иртре. Хай ыры да, хаяр Пурсарда пірмайлы иккен. хал дерсе яраспек хурланза каласа хучы шеркей. Пурсарда мана тепті ваз шынесір. Хавастунсем. Кама ингек сунадыр. Хувалли худубадын. Пюрде тухтар келсе кече. Ана гына нимінде пілменскер вал сымахне лыпкын бұшларе. Варым кана вармана кайма хадырлес бұл, ыран хыш вақытра дұқса гаят бір, ыйтрывыл пүшне сыңселараган Шеркей ларны жерден точе, Тухтара чималдан хихут курнныекк уринчен пышлаза пуш тюбине шити пăхрре, Ондан ике чăмырне çүлелле шӹклере те, Тухса, тухса кайман падымран, кәлмеші, хырдық, саплық, не сирбетсе кашкарашры был. Селимене күш хылмайы, халех тухсагай, ман журда нихашан да келзе ангер, кужыман курын, ан курын. Элендей ларны шырден шекленчі. деде майы пентерех, ба оның хушине керседі жыбыл. Тухтар үрі кундан күндан ытла паттырланышке паян теде, курманчы. Ондан шерке еннілі шабрынчы. байна ништа чекеймеснем. Тұқтар хавыр тухса гайры. Курхайыз, сымахне малалла тысры элендей. Лайықпа қалаш сапы қатшында санпа! турду ккеске, кала, мәншен тухтара шилендерден. Візем пір куча куша кушын бұқса үлчіш, ондан элендей она хулинчен тірі бара ик те урлысак шине бірсалар Ах, тере шеркей чытсадыр айман енне. Хирешме бір, шыппын каласа хучышыллі. Санба евер пірдавансем, кирле жүхне пірне бірі калама жүккерлі бұлат бір. Хирішсен де бір юн, бір атян нерен, үттізем ұрысунасы аңгетте де мана итле. Каланышын евіра үлмелі мар, хавыншын ұнлан. Канашым терес, халичен әсшана тапжырма кирлі. Тухтар дерім, ма тұр. Ун шуклы кешін иксімір айыплы, есі манған айыплырақ. Сасымыра шықлемі бір, телейлі бұлеш візем теде, илгетне, Мен сымақ бақламалы бур, тарғы саққалары шеркей, селемен аша амыш жүгі, ебір ергерен дұқнышын земи, селемен хойын шыпи пызыға үмітлендерет. Сымақу ұшталла турдыныне пілмесіптетне, туғашыран дұғат хебел, ес селеме шучепе пұйма херенеден, шуралман таган кағайнеш иесшін, пірден пір херне нямаша катша барасшын, пұшна илдетне, Тар уяргун аша шапны бек илденче элендей исымаге. Сайде тебелден баскавлан тухры, сыне пиче сазардық шурса гайре унын. Вал элендей умне пырсадычы. Нямаша? Ывылсем ес нямаша терен булас. Кандюк пабай нямашне азилмерен пульде? Ха, ялда урых нямаш табури? Тубада, пүліх кынан илтір Тедене кереге, курги, сар мойы Суйла тарашы детне? Пәттірімір бұш. Аллы сене шарт шапры сайды. Ивылсем, естергелі калашқа, сайды пірре әлендейе, тепре шеркее, пашырхан сапыққалары, тинех әнде сымахесемде чибер шихын мареш. Ай тупата, ай тупата, тем күрсатыр аспур, ирден күнра, нямаш, шеркей чытсалар аймары. Сирен паринде әшер шук кунда, Эбіхам хербехам ғужа, кәлмешсене керю тума кетседе тымапха, теде деден, тұқсағай күндан еседе. Ха, хавала да бұшлар некен мана, ха, ха, ха. Элендей те кулас кезе хулать, те сене де дед, кулна бал, хай уменче шынна кушран тюрех пахать. Юре, деде тұқсағай демесенде каятып, Анчак шакна пәлне бұл. Селиме ятне ярсан, хавна евір бұлать, тубады бадып, урықла бұлмасть. Шеркей асли бұлсан да, шәлі уменче хойне темле шихынны бектітірі. жәнға унын шәлін сымақне итлемелі. жән ун она пақынсаданы бек туймалла. Шидет, вал хой пұшсыр шуғышсыр шын мар, шилленне вахатра балда тапса тимір кушинче юн тарса бұқрыбыл элендейі. Э, тете те ха, немілі шалламда шук манын паяндан бара, бада урық ура ярсан бұз, йылынассым да шук. Ыш шундармыш семесір бұрсырда, хам шуртра эбе, хам хушамарим, тұқсағай күндан, халейх. Юре, ман эппин калана сымақ Элендей ларна шырден ваш сікседачы алық патнелі мұнашлын утре, ундан кайла шаврынжыде сайдене бұқры. Инге тері бұл, теде харғашматы тынсан чуптарман бада Ильяса. Илтрене, бал алыға тачы хупмасырақ тұқса кайры. Тунзахлана шүртра. Шеркей хаваласа кыларны ғышын хуйхай үкне тухтар, ик вижигун хуши хойгеленчен тухмары. Унан пәр әш патне де шаврын маре. Селеме бірге бұл татты сып Мен нажарыне бара барабыл халичен хисеплене йысныш Мэншен йыснышы она чуна ыраттармалли сымақсембе ятласа тұкры. Ытла кіске бұғыда пүлчі жаббісен пірле хителее. Кәрхи ачаш хебел бе кашт шеш ялғышса бізен чарисене ашытырде, ондан йывырда тексім пәлетсембе карынса курынми пүлчі. Тухтар айыплый бара селемене савнышын, Ача жүхне кетю кетнешін она халді хұртмаллайы менде. Кетю де тебірдезен шынақ, валда мар, еппін, э она міншін шаплақ мұшқылламалла. Тухтар чари пуринчен ытла селимешін пашырханать. Ашы хал она ирен кашын ятлат пул, шавар уштармас пул, сымақ май тухтарада каламан сымақ хвармас Шук, урыхран вал, хойделлен бісем батне пырза кімест. Шагын хышын алы халыпе ышта иккенне де манзагайын. Аптраны енне тухтар энер гына хелех карса птерне кәсіліне Темле шихынузыр кебезем салғуллын нойылдатрыш. Бізен бәжі де, пүшламышы де бұлмары. Евырын ахлатны бек илденет хелех сасы. Шагын бек чухне алла кәслеті саларайыны. Тада темле сымақ бұр тухтар тытна кеслене каллех шахса хуче. Теплерен патне элендей пырса кечче. Тухтар хай кулландыне никамата пидех кыдардасшын марчы. Шын хуйхине шын пеллмест ош темле шулымба шунат пулинде, тедім тухни Элендей умінче валкыштах хабартланма да Анчах элендей она витр курать. Пушна анус, качы. Шүгішке хыда, асын тухтар ыры сунса кетем, ан хуйхыр, ан пашырхан, кушын курса калашрым, вилет саншын, каламасан да біледен, ах шамрыксем. Сымақ үшін сымақ. Урық шуқышсем де пұшаса сахалмар шабарашы, кунсем типе тана чух, ик виші лавда турат езі келмелечі, элендейін лаши хал пұшақтыра декен, шырыл микаларма бұғыт жидет, пулышма пырып элендей тухтара пымасыр. Хыдин ссымахне вăл хепртесех йышшенчче, вырмана кайса турат турттарма вăл ыранах тухса каять, элендей кунсенче элентей лашипе хăй валли турттарса килет. Элентей кайны тухтарын кымыле чынласах та ушелчче, шунат хушинче тейен. Вăл пахчана тухре, шамырк улмышизем пигел лайы хунаса сыхлама алчидерейсен тада виштават шулдан тухтарын хой пахчинче панулми булать. Тухтар шырылми шыдыкне тасаса пітерчі, кашкүлім кәтмен бек селиме курынса кайры. Селиме, езі, херелсі кайры тухтар, ак кетменче адя бюрде. надо да бұліншу, ашта баскадын, ел кулса илче селиме. Аллы куменче шып битри, селиме шыб ярзадычы, тухтар Баскавлын шывынчы. Пүрчі пәчекке болсан шалда кымыллы Тухтар шәне шкапта тусабдерне кен, тубада, ыштан гына әлгерет, әшсір чүне чытмас шавунын. Селиме алдыне шапырдыца урайне шылса ғайры. Кетменче бұл жау, мансада ғайрын бұл, есмін тем пітсі бе курынадын, чирлемерін бұл, пит күшран тенгерзе бұқры селиме. Шүкшке, ыштаунда чирлеме, вақытта жүк, ыранак вырмана буды турттармаға ядып, элендей хадагалары. Тем бе курнадын да, выраймастып, сана курмасырда тунзықлаза тере тереде тухтар, хой жапла кул кул кулсаячы, пичеде хереле бушлары, селеме кулмары. Хамында сана курас келчі жау, атебе шылым бармана ғайрыш, сана анне, чынзеячы, бірле апатланы бірдет. Сирин бада епле бұрза кересе де білместіп. Мін пілмелі бұрында аннене евыра илмесіншкеес, шаплайы, бал кере хыжанда пирин майлы. Ажы пит ятлары бұлсана, мана, чыререн тілінші селиме, міншін ятладырвы мана, анне ман худа кірзі она ятларыға, білетне мін біргі, білместіп селиме. И тубада, илсен кулзай білін, атте мана няма жабарасшын дед, няма жа, Шардақ секре тухтар. Ака сана. Ара кулыш мари чынах. Вырым куш харбадебе карынны куш кулас шырден пыжырханны бек бүлжі. Мінес хараса юкрен. Шук-шук тухтар. Ан шуқышла кирлі мара. Шав уржана кушран пахичен әнде візем пуян дезе ялгулли пулас шуха. Элендейде де аттене хыдарсақ каларе. Шавын бек дере Эбі сана да нямажа да шуды күн кыдартмастып тере. Теде кире хышанда хойсыма кешіне тұрады. Атте шабындан бара шыбырт бүлжі. И, ес немінде білмесіне кенға? Чимға селиме. Элендей хода бұл пір шуғышламасыр шапла каламанынде, менде бүлін пілет пулинех шуғыша кайсасыма хушры тұқтар. Бұл мін пілесе Атте пергун нямаште тесем баденче ханара булны шавын ат аташса калашны бұлзанғына, темменн темінде персеема пултара теше, и унбек сымаха бұрына хумаллы дежук, эсте унберге аншуғышла. Юрей тухтар, пустуя пушна аншавыр, шан мана. Ыдарайми селиме, сана да шанмасан, тада кама шанмалла. Ағы халде келсе, сапны сапныбек чуна ұшылдардан. Селиме не бұққалад. Малды варымсак шине кыдарца. Кунда ебі кашма сарны пулытым, тет тухтары. Шәне кашма бур, анне юри мандяда шаптарны варым, иге худ хуттасанда жидет бұл. Чүречене сәлге гарытым. Ескур манхабесене хамдыр дәрім, яра бізем урайне жиди санашы. Эбі варым сәлге юратадып, манын пилік сәлге бур. Кунда иге жүрежі селиме Шавы лайықта час-час сәлге шывас чырмаве бұлмаст, ялан жұры. Эбі тұқтар шуры десе юрададып, пәдімбе шуры да таса бұлдыр. Камаға шуры, чүрече шуры, вырында шуры болсан, ыдарма жүк бұлад. Киві кровать бірінне, шәннене дұзандалайық. лайық. Хам шағында болсан тупада, шәк пәчік пюрде ерне хушинче курница тесі деп. Пурде бұлад Селиме, пурде булат тере ваданна тухтар. Шуртра тирбелих тыда савыл халичен асада илмен чыха. Килен гаян унпаденче сайра булать, весемде бурин аршинсем гына. Лар селиме, мен урашинчех Селеме Селиме мменншн кунда килнине тене хаса илнебек пульже. Эбір сүбілдедет бір күнда, келде яшқада сивінсе кайры бұл, адя хывыртырақ, чын мегілдемдерімшке? Аплақ ан басқайынде, Селиме ларманыне була тухтарда дже. Әлгірі бірға. Энчетрен пірле келедінде, онда да бұрын та ебанас шынмар. Тайна алықран хамар еді жүрі бүрделлегечі. Вал тухтар батне бірза селимене пыққаласа урайне бірдірі. Епле үссе етту, чулай ятлы детнеға, чулай, келгунда, келгунда, епле скучран шын бегех пықадын. Селиме хыйбатне етта йытта ажышла ачышласалып каре, выжы мари болсанын, бе усрадын. Хам мән жие деп шамна жиет, немен де тиргемест. Селиме салхулланжы. Тухтар хой мән жидерінде, шер сахал бұлға, пурбектірри де селимезен жешке. Перен ате йыт кушака ним чухреде херген мәбілмест. Астывадна пирен кушак атте çавна шапса білерчі. Чілхесір чуна епле хірхенмелі мар. И, асынче де щуук, шапла шухышлатып та епе, тухтар, пирен атте шынна да чререн хрхеннме пӹлмес пуль, Таван атте шинчен унбе калашне аван мар да, ттеррессине пыдарма кирлі мар, есмінлі шухышладын. Пілместеп шав зелеме, Есна бірге халичен йывыр каламан, халде мен каламалыне пілместеп. Эх, пілместен шавес аттене, тарын шуғышлын каларе селиме. Тұрыжат эшлене әшлені жүх шарне не білмезір әшлет, пиреде каныш памасть, вал енжен аванынде, анчах чаребе чурысрақ. Аннебе шавын шинчен калашат бірда, ар бұрде шавын бек дет вал, чынақта шаплажи. Аржин ачашланса тама юратмас шавінде. Ачашланны шинчен сымақ бымасха, шуламан парава эбі хамта тиргені Ну, каярғы бартырақ, яшкада сивінші бұл, ав хебелянат. Анашри вармандырри ылтынын мерченін, катраланна, пахсан күжа емақтарад, тухтарба селеме пюртрен васкамасыр тухреш. Йыды, хуши хыйне пірлечін меніне була, полдар алыге баден чықтарса юлче. Шамрықсем туга салла утреш. Бізем житне бұқытыра, сайде пюртрен шынағы баласа кыларадшы. Кыш, кыш, Тет бұл аллинчи тудыр басап пунне шын есем, сулхын палдыралла дуғашынақ мар. Шак иртне кунсенче селеме амы жеде сынран ұлшынны бек туйынать. Ағалчуқ ялан херлескер, халі бұл шуралны бек, шүхеліні сымзи вішленнерех бек курынать. әлі хебегек еваш пығат бұлінде, әшенне бек, тоқтар жавна пүрдегір Тухтара сайде тавана хизепленебе хабыл туза ешінші. Хальхибек пызык эш хускацаяны вғадра йыснышне тухтардан урық кам ұтарақ болышыны боле чыжи. Селиме сәделішіне яшқалардыры. ошы пыз бүртре ыры шаршы сарад. Адя тухтар, ларға есте, юрмасал мижиер, сайде кажы апатланма апатланмады дінчеш. Шелихапхи шавса мантра чәрікленсе үшелчі, Кардишінче ураса силденче, акта да, юмышата да, тем кирлі бүлчі бүл. Шербиге пүрдегече, килди жабыл телейде канлық сүнче, хезек бе урмыш сапық халат, пиче күші ташта шуртымба, шуралгалана вараланы бе курынаган шүш пайыргисем, ябла пыдарын масыр курын садырашы, шавары ялан шурма сарықнышылы бәді де сайра. Хұжа келде жүгімда да, бәдіне келзеттім де, тері бұл бірі сайды жіне, тепре тұқтар жіне бұқса. Херарым пүрде апла қала жаған марчы, сайде қымылсырланшы бұлінде, хойын хавалне палардашын бұлмары, жи кашыкне сүдел жіне хурза ларны ұра ура дәчі. Бұл вырмана кайрыха, ирт кундалла, лар биренбе бірлі сідел хушине абатланы бір. Абат тәлінеқ бұлды мекен, саваган хунеме шукта хаман. Пулиха ара, варым кунында лар дедіп. Рехмет сайде ағам, булмасанда сабабым савабым житер, ыры сунасқамалым биттер, тебелелі тебелелле иртребыл, хой жаплах тухтар жинелі чалышын паққалама брахмары. Кутата тухтар мен дұза жүресінің батырда, тесе хучывыл кучне-пучне чалыртса. Акынде, юмышын вырынсырсымахне вғытыра пілчі сайде, шинке был, епле міндуса жүрет бұлад, кай-кай тупада. Юмышын бәшлеге янахе чәтренсе туртанса илче, шешкеленне туды херрине сурчы кабыге хыта хыда пиржене, калас килне сыммахне ништан калаймасыр аптыраса Шин-шинче ергелдерек бұлырға, Лапландарашын бұлжона сайде, шавынбек, түремсі мақсем, үлтнібе шиллене бұшланыскер, шығыр уменже унбе хаяр калажасы пиренделара нихшанда бұлман. Шығыр каладып та, шиінчех бүлчі она шербеге, Чыннибех каладып, хыбын шунаду айне ан илештер шак усал шығана, пәледе бұна епі, ах лайық пілетеп. Тухтарын аллинчи кашыке шине шакырт тухса юкре. Шак юмешін мӹнь пілесі пулдыр, ун бирги Элеклесе зен мехелне шидере хавыл шабақта. Тухтар, хойвалли мінледі болин хютлех шираны пірре сайда пішіенне бұқры, депрес елемейенне, юмыш ун шинченех шапла хұртсағалар ішке. Чыдаймазыр бұлларны жырдендіжі, хушинчен туғашын турдынчче. Лар чиберех тухтар. Шавзинчен қылт текрі селеме, вырындан анзик, кашни ухмағын сымақне черебатне илсен, шүттен череп пәргунда бұрынма юрамаст. Селеме, ес мұштақтырға, чаржы она амышы. Аплай, аплай, урай варринелде ирце табырдатры юмеш. Хывна хура шылзах шылзақ да, ухмақ детнем мана, тавзымахи илде стелеме. Шыртланжы юмеш, унын чух хесе куже вар çаврашкан курыннчче, ундан шербиге кулгаламбек туса хытланчы сасыне сазардык йывашлатрре. Мәскенем, санын хыбын суйланны çынну булать, пілетне жавна, кунбек хырдык мар, камиккене хальлихе пілмесін пулсан ыран баян тілегінде курын. Эс нямаш евчі бұлға, бара хаспек калаза хоча селиме, апла бусан кереш манын хам дені шиннам тақшанақ бұр, хам құдыма шичи ют керзе херхенесі кетместіп ха. Ау мәнле он жыртла хыват сана. Шербеге ака тере тұқтар чатренерек туғаган сазыпа. Санайып нихшанда тар хаяр тұсын маншке, мәншіл мана шаплақ евіргаладын. Тұқтар, ес туғасалаан жүре, хупеккене жыра, күшне бушне шиштерсе каласа хучы юмыш. Ав мменншені кен. Тинех бек бүлжі сайды. Ну апла бұлзан пидех хорамалды дешук. Тұқтар бұл хамыр жынға келеде, кайеде. Ман жулайыз бұр бірек білес жүк, шербеге аққа тері тұқтарда. Хышандан ба бұлдымға, Ан жүрені бұлдыр көйенне, пәліне бұл, хәл көненше ұрунатысын, шу шыммы бидір Ах, сама хусемде санын, шаунбек калашасшын килдене күнда? тарықса де сайдеде. Тухса гайгундан ирзір тухатмыш, тек чытсадыраймасыр кышкыр запырақ реселеме, вал седел хушинчен Күр курхаес, телей балешме тухны, ыры ята тереде юмыш патнелле жывғарса алық енне кыдартре. Ну, тухса гайдене сана, тезу ан курындыр урыхран. ай ай ай Шапса үгерне чухнеге бек йыны жабышлары юмыш. Ыры пүлек турышым. мінде келсегені шаплақ хойделен мығырдатса тұқса қайры шербеге. Сывлышта бұлін тасалдыр. Тереде селеме пүрд алыгебе полдар алыкне яри ұшры. Пача пүртре чынлазақ сывлыш ұшылчы. Харсыр алысем. Варман әші шаплақ онса бұраса шеркей кетменші. Шуртларда сезен, нуша сахалмаренде, чындасақта, варманне илни лайыха был, халына касмалла, туртарзаклармалла, білегенскере шабеше таваси йывырмар бұл, шиндуман эшмарға, анчақ шеркей, унбек-унбек эшпе хальчен тертлензе курманчы. Вармане унын пидех инжемар, уладыр шулебек айсан, пызык хырлыхра. Аслы жылба иге варымка ураба Анадаламай лашисен пір канышсыр юрдашы. Кашни ураба жіне икшерін Малда шеркейбе рук, кайри ураба жінже шеркейе пулышма быраган пек мұрзаба аттилля егыначы. Ик кішіде піргаз жінні земек. Шулша сарахма әлгірейменға. Варман аякран кын гава курынать. вырыне бе, Хайбыла хышынчен пышласа мән падирек енне шидиченех варман херлен палырать, Унда яхты вырмане. Тимрук пәррехінче шавырман херрине пудек сыреші балли шабы касма Узалук таржи сандыр варман херлинчи пәчік шуртра бұрынать. Шеркей унбатне шитсе чарынчы, сандырын она узалук пакалашса тарых тилянка кыдартмалла. Вұрым сандыр хойде шын бақалашма тарават екен, шіркейі бұл тақшанақ баланы шын бекетсе илчі, ыты синеде хойбатне кірсе дұхмасынчы. Пәчік чугун ба чей веретсе бачы, шығыр ғасыры, хуппивех миларды. Сандыр кунда пербечен бұрына дикен шемье ялда. Бұл шүллі жын, урисем, тосмаға, удаса талбын саудадь, вұрым аллысене шурма дадь. Шатраллы шамгине лаппибе дене бек күшқаржи да хура күші арбалықран тінгернібек сабығад. бұғад. Миже ба келдірға, тюрех әшінчен сыма хускатры сандыр. Шеркейін иге сағалдарақ шау, Кер вғыжы шанчықлымар, ебе бұр, әшне ішне вырахаямасан юрече, сандыр күнда вырман іштеген сенчен, пірікшін хөйде тупма бұлдарачы, енчен шеркей, пірер патшына е кербе барайсан, Вище пачыкава эшлесен пәдем тилянкине виже күн хушинчех тазатма була дикен. Шеркей ав эрнере эрнереде эшлесе пәдерейме бірдесе пашырханачы. Виши виже күн да эрне хушинчех пәдерме булат булсан, ышта каймаст пәриге пот кербе. Ирі ашпанышын рехмет десе тавдуре болсандыра. Сандыр тебір шын кына тупса шынны ирже булмалла. Сантырбек паттырскер, сарлага, вайлабек курынать. Пілне білмен сымақсембе чывашлада бергелешет. Хизепле вăхăчысене вăраха бізем візем бек, аслы çулпа вăрмана тухрещ. Ушкына сандыр хăйерсе кайрре. Учлангы урлы бізем тюре кашрещ. Ундан курык пусны çулпа ла барынса кечеш бізе келлі уладака шеге хуржа шыраса, ебішран дебі жашаққаса жүрет. Шерші хуржаги сунаржы, Аялданақ сыны бішсе сейірдетте шулшы хушшине кірсе кушран жуғалад. Шурда бек еріс түйіп түйп түррен тарашы. шеш, шу күненче хевел хердесрен, хелле сиве тивесрен сыхланы бек, пүшісене чавашта шавра янын Ежелі шәлігізем бізен, йырым ерым уға яраба бек, сары кыркизем жағын садырашы. Шамрық чарышсем ежел тукя дұхынны евір илемлі. Вырыне-вырыне бе майдаран хыях. Аяккинче темен-темен херлі шылан балырат, ширлі хеп херлі бішсе житне. Шалара хайны жемен чытлық пышланать, чарашпаяқты хушинче чечен хурын курынать. Вал шуры шупырне Ори не щити пәрселартны сарпигебек, лып кешіл унын ешіл жүшне васкамазыр дурать. Ағы пәрпәчік шавра күлі вады варене авынсанны, Хушық тырыллы турачы шүлелі кармашны, хой барахали вара халі-халі шыва вырца шавынасын дуйынать. Бұл шағында шитсе чарынна да қыштақ илме чавзаланса выртны дейін. Сыртырарақ ұшы жүрде чәрженгі ұвыз тілін балын үзет. Хулынмар был, шинчешке тесіде ыты ебішсін небек мар. Пыспа пасарны бек имшерке дұра чете жара. Сайра шулчи силлене-силлене елет. Варман касма пырагансем сарт урлы мұқлы мықлы шур хырсине жеш. Ага сан варману бұл буладенде, аллы сене сарсақтарды сандыр. Урых каймада кирлі мар. Лаша зене шагында тыварат да эше тыдынат бір. Шагы шагахи, шеркей каламашу кебірдесе юкре, куже шуба шавынны бек жылғы жабышлары, әшшен тұнсықланы алды ури сырылдатны бек бүлчі. Шагы, пәдем тілянки бек сан варману. Турацыр яқтызем пықсан шәлік үкмелле шүлле, евеші яштагада шулдыра, пұр де пір ебірлі, пірне де ыдармаламар шеркей савынса пыхкалать, Кунда пәдембек пірене кына пулатняк, кашталықта жүгін бара, этсемрин, Ағы пурчке леререх айлымра, шамрық чырыш үзет, кашталых казасса, юри кедеттейін. Сандыр Тилянка ыштан пышланыне, кайза бұхры, херринчі евіжа бұрдысым себе палла дұсағы баржы, ондан ирекрех вырыналла иртреде пірр яхты ебішне шүлден аяла жиди чылай чен кенгерседічі. Шеркей пілішім, тере вăл шав йывышран күшне илмезір. Халичен есі варман курнна курнаенде жаплаи, э, мәні, Эбеи? хулбышіне шеклендерзе илчі шеркей, ахал е платник эшепе хам пәлнепе кышт Тырмашкаладып та вырман вырман кыларса курман шав халичен калары шеркей. Ну, апла епін халичен вырман кыларса курман бұлзан, санын кунда ман сымақ айтлес булать. Келешремәри, сымақ сырақ ара, сымақ сырақ. Малдан шақ нагасы бір. Йывантарма кундалла меллерек булать, тері сандыр. Ахал, келлине мінне думалла марчы бұл, э, шүрт келлине Тем манзаха варас марчденебек хыбаланса юклешергей. Ун бектешмеш жергине пілмесіп бара, кулгалары сандыр. Ху пәлнебек лан, ну дезен кам шымыл алалы шавын шималдан касмалла бұл. Аллы бұл тим ругынақ шымыл бұл келлине тавасха, тем хойтеллен мұғырдатса илжі шеркей пір Ундан шуғыша ғайса хушса хучы. Шак пулас шуртра Тимругын манран ытларах пурынмалла, вăл кастырах малдан. Тимрук пулсан Тимрук пулдыр, тере сандыр, шеркей алдинчи пачка илсе. Манын хамында аллым йывырмар. Тимрук, кел тыт пачка. Тимрук унгун пахкаласа илчче, пушинчи хесек сымсаллы картусне пусара рахлартре, алдысене сурса сатыргалары де пачка аврине ярсадытре. Касма меллехмар бұлсан да шағырса янырат пачка сухырлы кірбе енчен-енне варгышса сирбенет, яштаға яқты тайыла бұшлары. Кундала барынар, кышкырса яжы сандар, пачкине касна шырден хаврт бішерце. Шынзем пурде вал каланы енне парынзада жыш. Касны ебіш васкамазыр, үтті ебіш хушшибе Ун Унсасы вармана ташта жиди янырары. Шагынбе касы бірда, тері сандыр үтті бұқса. Варман касакансем йывыш хышын йывыш тюндерме Касны Касныне пір тирбейлен ирце тасатса, пренелетсе пычыш. Кондырлана сулынсан, шагындах бутхурса хурса, улма барахреш. Апат тибілле бұлсан да пит лайыханчы, Каш эш әш пыдыне күра, шеркей варман хірринчі ялды хупаға шитсе, пір пылыштух ерехте илзә кашине бізем ұшланға хірринчи айлымра туратта шадырка бұштарса бұд кавайт кывайт ларза эрехпе еванны хушыра чәлгі шабары япшарланчы. Кашни хой шухышыбе хуйхипе бурынать, шеркей кышал пюртларда дехиккенха, атиля йығыначынде пюрчы тайылны, пәрбір байлы шилді бұл түндерсе ярасыран, едіндарса андарасыран егынадын хыйенде аременде кашсырен чуне семжук. Тепле чытса иртермелі Хошан чен иккен де калама кансыр. Пик мырза десен, уншын темін мар. Шугыненче татада шәрбүр чавма бұлдарад. Шеркей білешім, тері сандыр, ярагуна ішлені хұшыра бін азырханы шинчен сымақ хұшнымай. Тим рук ыбылу пит келешре бара. Эбір ұнба мән ирбышласа кашен пірлі әшлерімір. Манжын десен барман әші хамба пірдаван, әп варманда жүралны, вармандах әмірімде ирде. Шапақта пилігім каны жидат. Балбур пірреде ларса канар, тесе асын мары. Үженіне палырдин Ярынса гына ішлет бет ами. Ачам хыйне кура пулдарма чыха пулдарма кирлече тере шеркейде ушылны кымылне пыдармазыр. Калаша да епле ол шидерсе калашать сымахне каллех Шақ Шак вармана касап дерсен, пүртпех пүртлартма булат дед ами. Малдандасақ, бұл шапла шаплакаладыне тапшырса илеймерім. А бұл икен ау шапла шаплакалад. Санын шеркей кунда сақалдан да више бүрт хабартма ебіш тухать. варман бақ бұйма булад. Сисрени, ывалу епле теріс шуғышлад. Тимрук хойне шаплах мухтаныбе вадансаларны шерден точыде лашасем патне баскары. Эрехпе самай хернешінзем улмаш еші. Сайде пішірзе парсаяны шамбыр кавдана бодыра-бодыра байлашы. Шене бүрде иккен ха шеркей шылым. Сама хушры аттилля екіначы. Кересші деха, кересші дедеп. Эбір бұр бүртлартма мар, ништан шығыр умне дұхаймас бір. Ыштан вăл пире пурсă мырада çăкăр умне тухма аллине сульчче пик мырса, семав кăçал Шур пахча кылат тусалартрщ. Сана бізем келде улымда барас чукшке, хамырын тесен, пушпа хупласан хыч курынат, шапламари шеркей хирешлім. Шеркей ларны шерден мельсір паргаланса илчі, пик мырзана кымылзырланны бекрех пăхре. Параха шірек акласа эше кіртрішке бұл эше кіртіре. Параха шір. Санба мана темжін кыштақ уйырса памары шав шыре, Эше кірдеймен пулаттымыр детне тубада, керешебе чапсада пулин, бір биші халаш бір акны пулаттымыр. Кергүнне кірпе шурдарса падагына жимелі пулатшы. Шапла дет бір жабда. тені бек каласа хучы шыркей, кандюк бірге сиве калаштарасшын марвыл. Шүргіне бұл халы хуш құшшинче шыпаярса балешмелі, сақ күнсір қытланма никамада юрамаст, күшне хупқаласа ұшреде Кандюк түбіне сақкуни пұр бұлжавы. Кап кайпа шартансем ав уяза хут худ шүретні тетте тем түрріне тупса пітереймеріш күрінат. Кап кайы ұшта кармажат шидада, мыштақ бұрынна чух ларас шешке кутнехесе, марим бара. Шеркей шыллым, шаплатет біржа бұрзымырда, Шавшыре шапаяр савалештересі пәтченде иккен думалы үшмарінде ял халы хепе келішсе думаллауна ері егынат. Бұрде салғулын шапланчыш. Кыштақтырсан, пик мырза пашыр кубаланы бір және піренешіне хапсынны кымылпа пықса илчеде аллине тосыре. Каплайыз шеркей хирешлем бүртлартмакына мар, шүрт шавырмада тері бұл. Шүрт шавырма дедін Шадырда жүнаган вуд чинелле шеркей тепіршіклем шабы бірақры, ондан хой вырынне бірсаларчы. Вал мінлі қалас малашнехи әмет хайынде, хал ағы, хал умрамен пұрришен рехмет, Шахна жибер тур тарсағыларсан, кубаласа лардайсан, вице ошнеде кірейсен, кірейсен пирин тата мен кетмелі бұрға бидех, манжын пулсан шидетте пуль, меха сандыр тусым, шәк юлашки кургана шалт ішсе бар тата. Нюрле сулғын, тетре, шыралса анна, шурылым бидір, шивықрибут шудиде сик чілзе курынать, Тимрук пит сыхланса пускалать пулинде, ем пешине еп ебедывать. Лашасем хыя хушинчи шемше күріға суйласа, камбарт-камбарт тударса жиеші. Шав сандыр деден зымахынче темде тереслех бұр, шуғышла Тимрук. Узалуға ялда шырме буянда демеші, пұрлы хешабақты пурин күші уменже. Вал шырбе тұрмашмаст, бірманбақ ішша барад. Меншін ұн ашы де шавын бек майба та тыдын сапақмасши. Тимруххый инде шак бармана кыларса пәдімбех машурдаречі де пазардан пазара шитсе сутса укшады бетші. Шав укшабах тейі бір, тада биштилянка дуяне. Укша бай, атте шав ергене пілзех шидереймес шымбара. Шуғыш хыщын шуғыш, пәдірне Тимругын жамрык бүжінче, пәдірне те табалать, бара вәшәхірде курынмазыр шухалат. Шав шуғыш сен вәшнехірне шитсе, пулі ши хашанда пулинь. Тилянкари вармана пәр эрне хушинче пәдімбек эше кірсе жүш. Каса қадірлені піренесене сандар үплі умне жүш. Весене варласран мәнрен пажырхан малышу кунда, киле турттарас сезен хел шулебе меллерехенде, Ялы халыхепе пір худ немедуса туса иртерзен, урам урлышне пилмеліх варман кыларма пулать. Бұттыне десен, сибетсен балда шеркей піргіліне чух онада халех пірбеше шуллық хадырлесе хуретше. Тимрукпа селеме хойземде шуна шулі үгечен самай туртарма әлгерешші. Пик мырзаба егінат хойзен лавесене турат тиесе пашырақ ялалла уттарчыш бетим рук, пірене шутла-шутла самай бұғдыртер жіште, лешсенчен кая юльчеш. Візем каш пулас пажеш, кишине кишіне иге пірене диезе вармандан тухреш. Шеленбек авгаланса шудалса вырдат керхи ягатны жул. Шеркей шүрене ярынса утнымай, пышне шымылын уға-уға илет. Уншын тулы лавда тулы дейін. Сырдағы барны жерде малда лав көрінче лажи, кая юлма хынықманскер талбынса утматыдынчыде иквиже ана пюгайсанах малдыне хуса житре. Шеркей хойзен умменнче камлашы иккенне пілешін болса кушне шылгаласа бахре, элендейін пульчы кайры. Энде кирекменле пулсан да шеркейін шақсамантра элендейбе калажас кымыле шукчыха, вал тілхебіне карт туртре шүрене ұтмады ұтмадыдынче, шеркей пүшне аялалла чикре, тұқтар тухтар бұрадиккен. Тухтар ірсек аякан сені ырысунса темкаларе, анжақ онахириш тимрук шеш пүшне шамылын сілцейлче. Шапла пірсымақ қаламазырақ, бізем тухтардан мала ірсек айреш. Шеркее шагын бек чухне тухтар жуки те тинех немен де енжен тухтар хал візембе пірле болны болзаны, шеркей ташты иржене кербесін месчеде, халяк калаш сатадылны памаллах булать. Тухтарын аллысем ытлаши бешулла, пюртларны шырде мән гына туман булечі бұл. Епле візен селимебе шавын майлы ингек шаврынса тухриха, шавна шеркей, ни епледе ынгарса илейместь. Юре энде, мән курасинчен иртмежук шуғышлары был. Тухтара күш тіліне ан десе піррегаланы Халь уншын үгін медегерлі мар.